بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü عبد Muhammed Abdülhab الله itellerki Babu ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين هو الغلو في الصالحين يتلر كي أدم عليه الصلاة والسلام بلرنا كفرية بوغن سبب va shuningdek ular ular dinlarini tashashliklariga bo'lgan sabab u solihlarga bo'lgan o'g'ilulari ekanligi to'g'risidagi bob <clears throat> bu <clears throat> haqiqatda kelajakdagi aytilayotgan oyatlar va ba'zi bir rivoyatlardan bilamizki mana shu g'uluv ya'ni chuqur ketib qolishlik haddan oshishlik va shariatga muxolif bo'lgan hurmat va izzat va ulug'lashlik va hurmat qilishlik bularni hammasi kufr va shirkka sabab bo'ladi <clears throat> sababi shayton odam bolasiga yomonlikka to'g'ridan to'g'ri buyurishlik bilan kirib kelmaydi balkim unga yomon narsani yaxshi qilib ko'rsatish bilan kirib keladi yomon narsaga to'g'ridan to'g'ri buyurmaydi sababi oqil odam tushunadi tushunadi bilib biladi va iymoni undan to'sadi uni to'g'ridan to'g'ri shirkka yoki bid'atga buyursa iymoni bor odam undan salomat bo'ladi inshaalloh ko'pincha lekin shayton odam bolasiga solihlarga chuqur ketib qolishlik ana shu solihlarni yaxshi ko'rishlikni bu ilmini hurmat qilishlik va ularni dinini hurmat qilishlik va shu sabablik odam banda Allohga yaqin bo'ladi va shu sabablik savob kasb qiladi degan har xil har xil shaytoniy vasvaslar va adashtirishliklar bilan ham kirib keladi va banda shu vaqtda bilmaydiki bu shaytonni vasvasi oxir kufr va shirkka yetib borishligini sezmay qoladi bu kelajakda bayon bo'ladi shu narsa odam salatu vasallamdan keyin u kishini zurriyotlari qanday shirkka kirib ketishliklari mana shu suratda bo'lgan bu bobda oyat keltirib aytarlarki va qavlullohi taala ya ahlal kitobi la tag'lu fi dinikum ey kitob berilganlar diniylarda chuqur ketmanglar ahli kitoblar ular Musa alayhissalatu vasallamning va e, Isa alayhissalatu vasallamning e, nisbatida yuradigan qavmlar hozirgi kunda. Yahudiylar va nasoralar. Ular mana shu g'uluv chuqur ketishlikda bo'lishdi. Hattoyki Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li deyshti. va Iso alayhissalotu vassalomni nasolalan Allohning o'g'li deyshti. Va hattoyki ularni Alloh subhanahu va taolo bilan uluhiyatda shirk qilishdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni nahiy qilib, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." Ey kitob berilganlar, dininglarda chiqur ketmanglar. Allah subhanahu va taolo bu oyatda nasoro va yahudiylarni zikr qilib aytadi. Vaholanki ular o'zlarini dinlarida chiqir chuqur ketib bo'lishgan. Alloh aytadiki, "Va qalatil yahudu Uzayr ibn Alloh va qalatil nasara Masih ibn Alloh" deyishdi ular. Alloh hikoya qilib aytibdi. Yahudiler Uzayrni Allohning o'g'li deyişti, e, Nasoralar Iso Allohning o'g'li deyshti deb. Bu bo'lib o'tib qo'ygan voqea bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo nimaga buni takrorlab chuqur ketmanglar deyapti? Bu bizga, ya'ni mana shu ummatga ishora va tanbih. Ya'ni ular o'zlarini payg'ambarlariga g'uluv ketishdi va chuqur ketishdi. va shularni hurmat qilishlik bobida adashib hattoyki Alloh subhanahu va taoloni la'natiga yo'liqadigan darajaga yetishdi. Shuning uchun Shayx Islom Taymiy rahimahulloh aytadilarki, kimda kim mana shu ummatdan yahudi va nasoralarga o'xshab dinida chuqur ketadigan bo'lsa, mana shu masalalarda ular chuqur ketibdi deb aytadilar mana shu ummatda shu darajaga yetgan shaxslar ali roziyallohu anhuni vaqtlarida bo'ldi ali roziyallohu anhuni vaqtlarida shayton shunchalik darajada ali roziyallohu anhuga ergashgan odamlarni u kishini yaxshi ko'rishlikda g'uluv ketkizib chuqur ketkizib hattoiki ali roziyallohu anhuni iloh qilishga borishdi hattoiki ali roziyallohu anhu chuqurlarni kovlab ularni o'tda yondirdi lekin bu yondir o'tda yondirishlikda ibn abbos roziyallohu anhu bunga qarshi bo'ldilar ya'ni maqsadlari o't yondirishlik bu makruh karohat ko'rilgan amal bo'lganligi uchun shariatda uni ularni o'ldirishlik mumkin emasligida emas mana shu ummatda shu narsa bo'ldi bu nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablari mutawaffir ko'p yetarli darajada edi ular lekin shayton mana shu g'uluv ali roziyallohu anhuga chuqur ketib qolishlik bilan mana shunday darajaga olib bordi في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا degan oyatda عليه الصلاة والسلام قوم تورس to'g'risida hikoya نوح سورس surasida zikr qilingan oyat ular mushriklar aytishdiki la tadrunna alihatakum bu nuhni yetganini ham o'zinglarni olihalarini tashab qo'ymanglar bu olihalar vad va sua va yag'uz va yauq va nasr bilan tashab qo'ymanglar degan oyatda ibn abbos radhiyallohu anhu tafsirida aytadilarki hazihi asmau rijalin solihin bu mana shu Nuh alayhisolatu vasallam qavmida bo'lgan solih kishilarning ismlari edi. Ular solih, yaxshilikda edi. Bu voqea bo'lishligidan oldin ummat Nabi e, Odam alayhisolatu vasallam zurriyatlari tavhidda edi ular. Shirkdan salomatda edi ular. Shuning uchun payg'ambarlikka hojat bo'lmagandi. Alloh subhanahu va taolo odam alayhis solatu vasallamdan keyin payg'ambar jo'natmagandi. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Kana bayna Adam va Nuh 10 qurun." Ha? Kulluhum ala al-islam. Odam alayhis solatu vasallam bilan Nuh alayhis solatu vasallam orasida 10 asr bo'lgandi. Ularning hammasi tawhid va islomni haqida bo'lgan bo'lishgandi. lekin hozir ko'raylik mana shu tavhidu islomdan adashlik sababi nima bo'ldi bu tepadagi aytilgan ismlar Nuh solatu vassalomning qavmida bo'lgan solih kishilar edi. Bu shaxslar olamdan o'tishgandan keyin, vafot qilishgandan keyin, vafot qilishgandan keyin shayton ularga vahiy qildiki, nima deb? أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا bi asma'ihim ana shu shaxslar o'tirib Allohga ibodat qiladigan o'rinlarga ularni suratlari yoki haykallarini suratlarini chizib haykallarini qo'yinglar va u haykallar va suratlarni mana shu shaxslarni nomlari bilan nomlanglar hatto odamlar shu narsani qilishdi lekin ibodat qilinmaganda shu vaqtda sabab shayton shoshiladigan maxluq emas ba'zi bir odam bolalariga o'xshagan shayton biz aytganimizdek arqonni juda uzun tashiydi bugun xarita chizilib ertaga amalga oshirmaydi u birdan balkim amalga oshirishlikni bitta bitta qiladi u birdan ularga Allohga shirk keltirishlikni buyursa, ular so'zsiz bosh tortishardi. Lekin ularga nima yo'ldan kirib keldi? Shunchaki ularni ismlarini nomlaysizlar va shu bilan o'tirasizlar, hattoiki nima bo'lsin, ular shu narsaga o'rganishadi. Maqsad nima? Niyatlari yaxshi. Nima u niyatlari? Niyatlari o'shalarni zikr qilib esga olishsa shu shaxslarni qiladigan ibodatlari va taqvolari va iymonlari esga tushib ular ko'proq ijtihod qilishardi shu maqsad bundan ke, bundan kelib chiqadiki kelajakda bo'ladigan shirkni sababi bid'at shirkni sababi nima bid'at shuning uchun salaf solih ba'zilar aytishadiki al bid'atu baridul kufr al bid'atu baridul kufr ya'ni bid'at kufrga olib boradigan narsa o'zi shuning uchun shayton bir bid'atni shariat yo'lida ko'rsatishligi odamni aldab qo'yishlik kerak emas niyati yaxshi bo'lsa ham bu o'rinda amal qiluvchini niyati yaxshiligi u amalni to'g'riligiga dalolat qilmaydi balkim shaytonga mana shu yaxshi niyatlik amal qilib turgan shaxs osiy odamdan ko'ra yaqinroq bo'ladi ha osiy odamdan ko'ra mana shu shaxs yaqinroq bo'ladi nima uchun sababi nimada sababi ma'siyatdan ma'siyatga yo'liqqan gunohga yo'liqqan odam o'zini ma'siyat egaligini ma'siyat egasiligini biladi lekin bid'at qilib turgan shaxschi o'zini gunoh qilyapman demaydi u Men Allohga ibodat qilyapman deydi bu. Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'laman deydi o'zini qilgan amali bilan. Shayton buni yaxshi ko'radi. Sabab bu odam hech qachon tavba qilmaydi. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo bid'at egasidan tavbani to'sib qo'ydi. Nima uchun? Zulmlik qilibmi? Yo'q. Asl u odam tavbaga kelmaydi u nimadan tavba qiladi u gunoh qilayotgan bo'lsa tavba qiladi de ma'siyat egasi o'zini gunoh qilayotganini sezib turadi bilib turadi shuning uchun bu ichida achinishligi mumkin va ertaga tavba qilib qaytib qaytib qolishi mumkin agar er, e, yana qaytib gunoh qilsa ham lekin bid'at egasi buni qilmaydi Shuning uchun bu shaxslarning boshida niyatlari nima edi? Shirk keltirishlik emas, balkim yaxshi niyat bilan suratlarni chizib, Allohga shu bilan yaqin bo'lamiz. Mana shu narsalar bizani Allohni eska tushiradi bizaga degan surat bilan bo'ldi. Itallaki fa fa'alu va lam tu'bad. Mana shu ishni qilishdi ular. va mana shu holatda ular ibodat qilinmaganda, ya'ni hali shirk qilishmadi ular ham. Hatta idha halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Mana shu suratlarni chizgan yoki o'sha haykallarni ko'targan shaxslar vafot qilishgandan keyin va ilm unutilgandan keyin bular ibodat qilindilar bu dalolat qiladiki qaysi bir o'rinda solihlar bilan ulardan keyingilarni aloqasi uzilsa va ulardan keyingilar ilmdan nasibalari yo'q bo'lsa yoki kam bo'lsa u ko'pincha mana shunday bir shariatdan adashlikka olib boradi shariatdan adashlikka sabab bo'ladi shuning uchun ibn abbos radhiyallohu anhu va nusiyal ilm ilm unutilgan vaqtda shunaqa bo'ldi ilm unutilgan vaqtda shayton o'zini marta ya'ni o'tlaydigan joyini bemalol topadi bemalol topadi shuning uchun ibn abbos roziyallohu anhu makkada turgan vaqtlarida aytadilarki manga o'xshagan shayton yomon ko'radigan odam yo'q deydilar ya'ni shaytonni hozirgi vaqtda eng yomon ko'rgani manman deydilar nima uchun aytadilarki mashriqu mag'ribdan shariatga qarshi bid'atlar keladi muxolifatlar keladi hattoki menga yetib kelganda man Qur'on sunnat bilan yo'q qilib yuboraman buni deydilar. Ilm bo'lsa shayton kuchsiz bo'lib xorlanishlikka sabab bo'ladi. Ammo ilm zoya bo'lsa, yo'q bo'lsa yoki kam bo'lsa yoki ilm bo'lsa-yu amal bo'lmasa bu vaqtda shaytonni avjiga chiqqan kuchi shu vaqtda bo'ladi shuning uchun bir ummat ilmlilar o'tdi bid'atda bo'lsa ham undan keyingilar kelgan vaqtda ilm esdan chiqqandan keyin ana shu tepadagi etilgan butlar ibodat qilindi ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف سلفtan ba'zilari aytishdiki لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبد فعبدوهم سلف صالحتان qanchalari aytishdiki ana shu solih shaxslar vafot qilishgandan keyin undan keyingilar ana shu solih shaxslarni qabrlarini oldida o'tirib ko'p ibodat qilishadigan bo'ldi va ularni suratlarini chizib haykallarini qilishdi shuningdek vaqtlar o'tgandan keyin ularga ibodat qilishdi ularga nima ibodat qilishdi bundan bilamizki u qavmda bo'lgan shirkning boshlanishligi solihlarda solihlarga chuqur ketishlik va g'ulu qilishlik bilan bo'ldi va yerdagi bo'lgan birinchi shirk mashindan boshlangan yerdagi bo'lgan eng birinchi buzuqlik shu bilan boshlangan hattoiki bu yerdagi bo'lgan birinchi buzuqlikning natijasi nabiy sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelgan vaqtida ana shu buzuqlikni asari bor edi ana shu buzuqlikning asari bor edi amr ibn luhay amr ibn Rabi'a deb ham taniladi mana shu shaxsga shaytonni vahyi bilan u jidda shahriga borib dengizni chetidan nuh alayhi salatu vasallamning qavmida to'fon bo'lgandan keyin to'fon bo'lgandan keyin mana shu butlar suvga cho'kib ketadi hattoiki o'sha jidda shahridagi dengizni sohiliga kelib to'xtab qoladi Amr ibn Luhay mana shu butlarni olib kelib arablarning orasida tarqatib ularga oliha qilib berdi. Ularga nima? Oliha qilib berdi. Vaholanki jazira arablari Ibrohim alayhisolatu vasallamni dinlarida edi. Lekin mana shu shaxs sabablik ularga shirk kirib keldi. Qarangki, shirkki qanchalik darajada ziyoni kuchliligini Nuh alayhissalatu vasallam bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni orasidagi muddat, tarixiy muddat hech kim bilmaydi uni. Allohu alam qanchalik muddat. Lekin shirkki asari shunchalik darajada ta'sirlik ligidan qolib ketdi. Hattoyki oxirgi ummatni adashligida sabab bo'lgan bu ham. E, oxirgi ummatning payg'ambari kelishligiga ham sabab bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Aksab ibn Jawn radhiyallahu anhu ga aytdilar. Man Amr ibn Luhayy dozaqda ichak chavog'ini sudrab yurgan holatda ko'rdim dedilar. Ey Aksam dedilar, man Amr ibn Luhayy shu holatda ko'rdim dedilar. Man <clears throat> odamlarning ichida sanga o'xshaganini ko'rganim yo'q. Ya'ni san juda ko'p juda ko'p o'xsharkansan shu odamga dedilar. shunda akram roziyallohu anhu aytadilarki ya rasululloh man o'sha shaxsga o'xshashligim manga ziyon berishligidan qo'rqasizmi desalar yo'q dedilar san mo'minsan amr ibn luhay kofir bo'lgan dedilar bu shaxs dedilar innahu avvalu man g'ayyara dina ibrohim bu shaxs arab jazirasida ibrohim alayhissalotu vassalomni dinini o'zgartgan eng o'zgartirgan eng birinchi shaxs bo'lgandi mana shu ummatni payg'ambari kelishligi amr ibn luhayning ana shu nuh alayhissalotu vassalomni qavmidan qolgan shirkiyotlarni natijasi bo'lgan demak tepadagi ma'no yana ta'kidlanadiki shirkki bo'lishligi solihlarga g'ulu ketishlik shuning uchun shayxul islom taymiy rahimaulloh aytadilarki mana shu shirkiyot masalasidagi chuqur ketishlik ikkita toifada bor mana shu ummatda birinchi toifa shialar va Rafizalar. ular o'zlarini imomlarida va ahli baytlarida uluhiyatni e'tiqod qilishadi Uluhiyatni e'tiqod qilishadi bu birinchi toifa ikkinchi toifa u mana shu ummatdagi min juhhalil mutasawwifah mutasavvifalarning johillaridanki ular ambiyolar va solihlarga e'tiqod qilib shu bilan chuqur ketishib mana shu Nuh salatu vassalomni qavmi yo'liqqan musibatga yo'liqishadi ibn qoyim rahimaulloh mana shu borada bir chiroyli gap gapiradilar endi man inshaalloh qisqacha qilib aytib berishga harakat qilaman bu narsani va illo kalam so'z juda uzoq aytadilarki mana shu zamonda solihlarga g'ulu chuqur ketishlik u shayton qabr ibodatchilariga vahiy qilgan vasvasidandir deydilar bular e, bularga shayton vahiy qilgan narsasini boshi shu bo'ldiki ana shu solihlarni qabrlariga masjidlar qurishlik yoki ba'zi bir e, bir binolarni ko'tarishlikni vahiy qiladi vasvas qiladi maqsadi o'sha solihlarni hurmat qilishlik va ikrom qilishlik va ularni ulug'lashlik va shuningdek undan keyingi martaba ularning qabrlari va binolarini oldida va maqbaralarini oldida duo qilishlik ijobatni umidliroq masjidlarda duo qilgandan ko'ra maqbaralarda duo qilgan afzalroq deb ko'rsatdi hattoiki ko'rasizki qancha qancha odamlar bor masjidlarga kelishmaydi lekin maqbaralarni ziyoratidan qolmaydi besh vaqt namozni bir, bir bittasiga kelmasa ham lekin maqbaraga borib turadi nima uchun masjiddan ko'ra maqbarada duo qilishlik umidliroq deb o'ylaydi bu eng yengil ma'siyat hozir bularning hisobida mana shu e'tiqodni joylashtirib bo'lsa ularga shundan keyin ularni o'ziga duo qilishga o'tadi bular shunchalik darajada Allohning oldida hurmatlik hattoiki sizlarni duoinglarni qabul qiladi Alloh subhanahu va taoloning boshqa tasarruf qila oladi bular. Va bularni qabrlariga ziyoratga şünçəlik shunchalik darajada ibodat qilib, chiroyli qilib ko'rsatadi. Hattoyki o'zlariga bir ibodatxona qilib olishadi buni. qaniydi shayton mashi chegarada to'xtab tursa bu chegarada to'xtab turmaydi shayton balkim mana shu tepadagi zaharlarni zaharlar bilan zaharlantirib bo'lgandan keyin kimda kim bu solihlarga g'uluv solihlarga g'uluv ketishlik mumkin emasligi va bu shirkdanligi va ana shu o'rinlarda qancha qancha shariatga qarshi bid'atlar bo'lishligini bayon qilgan shaxslar ular Alloh va rasulini dushmanlari qilib ko'rsatadi va ular solihlarni hurmat qilmaydigan va payg'ambarlarni haqqini bermaydigan va ularga tan qiladigan, ta'na qiladigan shaxslar qilib va ular agar Allohni yo'l o'z-o'ziga duo qilishlikka buyuradigan bo'lsa, ularga quloq solmanglar deb o'rgatadi. Va ana shu shaxslarning ichidan o'ziga xos askarlarni chiqaradi. Hattoiki Alloh aytgandek va iza zukirallohu vahdahu shma'azzat qulubul-ladzina la yu'minuna bil axirah va iza zukirallazina min dunihi iza hum yastabshirun. Hattoiki mushriklarni sifatiga kirib olishadiki, agar ularni oldida Allohni yolg'iz o'ziga duo qilishlik zikr qilinadigan bosa ularni yürekleri yürekleri yoqmaydi. Ranjishadi bu narsadan. hattoiki Allohdan boshqasini oti zikr qilinsa, ular shu bilan istibshor, xursand bo'lishadi, subhanalloh. Mana shu vasvas avom odamlarning ichiga ham kirib borgan hozirgi kunda. Devatlar, endi bu o'zlarining vaqtida, hozirgi kunda qo'yaverasiz endi. Hattoiki qancha-qancha ilm egalari va din egalari ham tauhid ahliga dushmanchilik qilishdi aytadilarki va kathirun mimman yantasibu ila al-ilmi va din hatta adu ahli at-tauhid iki tauhid egalariga dushmanchilik qilishdi va ularni juda katta bir gunohlar va shariatga muxolifalar bilan tuhmat qilishdi va odamlarni bulardan nafratlantirishdi va shirk egalarini o'zlariga do'st tutishdi va ulug'larni ularni ulug'lashdi va ularni Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlikka chaqirib turgan shaxslarni shaxslarni din ansorlari va payg'ambar ansorlari deb nomlashdi. Hatto ikki dinlar misollar keltiradilar. Mana shu kunimizdagi Misr diyorlarida, ya'ni o'zlarini vaqtlarini aytyaptilar, ya'ni subhanalloh. o'sha vaqtlarni aytyaptilar aytadiki mana shu kunlarimizda misr diyoridagi ahmad al badaviyni qabrini qarang deydi bu shaxs uni hech qanaqa bir ilmi ham fazli ham ibodati ham bilinmaydi hattoiki ular o'zlariga katta bir oliha qilib olishgan bu shaxsdan bo'lgan ma'lumot shuki u shaxs kirgan ekan masjidga juma kuni keyin o'sha masjidga hojatini chiqargan ekanda chiqib ketgan ekan bo'ldi subhanalloh Buni Imom Sahoviy zikr qiladilar. Ya'ni shu qilgan ishi, boshqa hech narsa yo'q. Hatto ikki shayton ularga mana shu shaxsga ibodat qilishlikni vasvas qildi. Va mana shu narsa Shom diyorlarida bor va Iroq diyorlarida bor va qancha-qancha diyorlarida bor. Bu endi o'zlari ko'rishgan diyorlarni aytibdi. Bular ko'rmagan diyorlar qancha-qancha. demak mana shu shariatga muxolif bo'lgan shirkka kelib chiqishligiga sabab birinchidan solihlarni muhabbat qilish qo'yishlik ularni hurmat qilishlik nomi bilan kirib kelgan g'ulu va ikkinchisi ilm egalaridan va din egalaridan ba'zilarki ular yaxshilik xohlayman deb o'zlaridan keyin yomonlik tashlab ketishganini bilmay qolishgan boyagi surat chizgan shaxslarga o'xshab hattoiki mana shu kunimizda ba'zi bir shaxslar borki nabiy sollallohu alayhi vasallamga g'ulu qilishlikda juda bir oliy darajaga yetgan nabiy sollallohu alayhi vasallamni sifatlagan sifatlagan vaqtida aytadiki وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم sizni saxiyligingizdan dunyo va uning sherigi ya'ni oxirat va min ulumika ilmul lavhi val qalami va sizni ilmlaringizdan ba'zilari lavh va qalam yozgan narsa o'sha sizni ilmingizni ba'zilaridan deyapti ba'zilaridan bu kelajakda keladi nabiy sollallohu alayhi vasallam la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam deganda keladi aytadilarki وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله umar roziyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilarki mani nasorolar chuqur ketib maqtagandek ibn maryammi iso alayhissalotu vassalommi maqtaganlaridek maqtab maqtamanglar man Allohning bandasiman mani Allohning bandasi va payg'ambari deb aytinglar deydilar Allohning bandasi va payg'ambari deb aytinglar Alloh subhanahu va taolo Nabi sallallohu alayhi va sallamni juda shariatga muvofiq bo'lgan yaxshi ism bilan nomlagan. Bu laqabga muvofiq bo'lgan bundan afzal bo'lgan laqab yo'q o'zi ha u nima u Allohga bo'lgan bandalik va ubudiyat laqabi Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni eng hurmatga sazovor bo'lgan va boshqa payg'ambarlarga ba'zi bir berilmagan narsalarni berilganligini esga olgan vaqtida Nabi sallallohu alayhi vasallamni otlarini zikr qilmaganlar ismlarini, balkim Allohga bo'lgan bandalik sifatlari bilan sifatlagan. Alloh aytadiki: "Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira." Alloh subhanahu va taolo muborak bo'ldi. U o'z bandasiga Furqon, ya'ni Qur'on hech bir ummatga berilmagan mana kitobni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirganini minnat qilib aytadi. Mana shu o'rinda ala abdihi o'zini o'zini bandasi deb ulug'lab, hurmat qilib zikr qilyapti. Va hech bir payg'ambarga nasib qilmagan Mi'raj 7-osmon va hattoki Sidratul Muntahoga yetishlik va Alloh subhanahu va taoloning 7 osmonning ustida to'g'ridan to'g'ri gaplashishlik hech kim hech kimga nasib qilmagan narsani Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nasib qilgan. Mana shu o'rinda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ulug'lab aytadiki, "Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa." Kechasi o'z bandasini Isro qilgan Alloh butun kamchiliklardan pok deb o'zini bandasi deb aytdi. bu ubudiyat banda e, sifati nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgandek juda ulug' sifat o'zi sabab bu bandalikni haqiqiy sifatini ado qilishlik bu Allohga haqiqiy qul bo'lishlik bu har kimni ham qo'lidan kelavermaydi bu narsa shuning uchun aytadilarki faqulu abdullohi va rasulu mana Allohni bandasi va payg'ambari deb aytinglar abdulloh degan so'z bir jamoatga rad bo'ladi va rasuluhu degan so'z boshqa bir jamoatga rad bo'ladi abdulloh degani payg'ambar solatu vasallamni ulug'iyat darajasiga ko'tarib turgan shaxslarga rad bo'ladi Allohning bandasi ekanligi va u kishini Allohning payg'ambari deb etishligi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarliklarini inkor qilayotgan shaxslarga rad bo'ladi. Ammo g'ulu ketib turganlar aytishadiki, Busiri etadiki baytida da'ma da'ma da'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi law nasabat qadrahu ayatuhu 'izaman ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami Subhanallah etadiki san o'zingni payg'ambaringa sifat berib turgan vaqtda nasoralar o'zini payg'ambariga etgan narsani etmaginda bo'ldi qolgan hamma narsani etavergin ya'ni nasoralar nima dedi Isa alayhissalatu vasallamni Allohni Alloh dedi yoki Allohning o'g'li dedi yoki u 3 tani bittasi dedi. Mashina yetmagan bo'ldi. Qolgan hamma narsani yetavergin subhanalloh. Bu nima degan din bu? Shirk faqatgina Alloh Muhammad Alloh desa bo'larmish. Yoki Muhammad Allohni o'g'li desa yoki u 3 tani bittasi desagina shirk bo'ladi. Bundan boshqa shirk yo'q bo'ladi subhanalloh. Nabi sallallohu alayhi va sallam masha Allohu va shi'ta degan siz va Alloh va siz xohlaganingizda xohlaganingiz degan lafzdan qaytargan payg'ambar qanaqa bu narsaga rozi bo'ladi? Bu ajib bu tanaqquzot va zalolatlardan bu. Va illo shirkka qancha-qancha xillari bor. Bu vahm bularni vasvaslaridan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو aytadilarki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki sizlar o'sha chuqur ketib qolishlikdan saqlaninglar sizlardan oldingilarni mana shu dinda chuqur ketishlik halokatga yo'liqtirgan bu ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki bu e, hadisi sababida e, o'sha muzdalifada e, nimaga borishlik vaqtida mino Minoda tosh jamoatga tosh e, otishlik e, maqsadida ketib turgan vaqtida o'sha o'rinda menga tosh yig'ib keling 7 ta deb aytdilar. Shunda men kichik-kichik toshlarni yig'ib kelganimda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shu toshga o'xshagan toshlar bilan otinglar, ya'ni kichkina toshlar bilan. Yaqim ulg'ulu. Chuqur ketib qolmanglar, ya'ni katta-katta tosh bilan. Hatto shu narsada chuqur ketishlik bilan odam adashib ketadi, subhanalloh. Iyyakum al-guludu atlar. Fa inna ahlaka fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu Sizlardan oldingilarni halokatga yo'l qitirishlik u chuqur ketishlik. Chuqur ketishlik u so'zda bo'lishi mumkin, amalda bo'lishi mumkin, e'tiqodda bo'lishligi mumkin. Shularni hammasidan mu'min shaxs ana shu g'ulularni hammasidan salomat bo'lishlik kerak. va لمسلم دوتلا عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا chuqur ketuvchilar halok bo'ldi deb duo qilyaptilar nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni halok bo'lsin deb duo qilyaptilar ya'ni chuqur ketuvchilar bu o'rinda shariatga muxolif qattiq ketib qoladiganlar chuqur ketib qoladiganlar mana shu o'rinda yana bir narsaga darsning oxirida yana bir narsaga ishora qilib o'tamizki bu chuqur ketishlik yo qattiqlik qilishlik shariatga muxolif bo'lgan holatda ammo bir odam tavhid ushlansa va tavhidni mustahkam ushlansa o'shani o'rgansa shunga amal qilsa sunnatni mustahkam o'rgansa va shunga amal qilsa bu chuqur ketuvchidan bo'lmaydi bu bu shariatga muvofiq amal qilgan bo'ladi ammo chuqur ketuvchi u mustahabni masalan vojib darajasiga ko'tarib olsa yoki bid'atni o'ziga ibodat qilib olsa boyagi aytganday mumkinmas shariatlarni shariat qilib kirgizsa va shunga o'xshagan chuqur ketishliklar bu chuqur ketishlik bo'lib hisoblanadi shariatda ammo bir odam shariatga muvofiq amal qilishlikka harakat qilsa o'zida ahli ayollarida bola chaqasida uyida hayotida amalida bu odam chuqur ketuvchi emas balkim qayyim dinda bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek qul amantu billahi thumma istaqim Allohga iymon keltirdim deb ayting shundan keyin istiqomada to'g'rilikda bo'ling deydilar imom navoiy rahimahulloh mana shu o'rinda e, aytarlarki e, ba'zi bir e, o'rinlarda ana shunday chiroyli gaplarni tanlab gapirishlik va arab tilida endi ko'proq boshqa tilda ham shu narsa bo'ladi o'zi o'zini qo'ldan kelmaydigan suratlarda bir ko'rinishlik bularning hammasi o'sha g'uluvdan deb etallar shu bilan e, bugungi darsimiz bitadi subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma solli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain